y compañero que lo vamos a la esquina, queremos salir de gira. El combo ya está ready, se hicieron las 12. La guacha están tirando pluma, quieren rosé. El botinero en punga por si alguien desconoce. Nosotros vamos para el frente sin retroceder. Vamos a darle ataque, choque, mamá, ataque, choque. Ataque, choque, mamá, ataque, choque. Ataque, choque, mamá, ataque, choque. Ataque, choque, mamá, ataque, choque. Ya se hicieron las 12 y el combo ya está activo, amigo. Que no se moñe porque andamos decididos. Agarrarnos a tiro con cualquier operativo. Así que imagínate entonces, imagínate entonces es así. Ah, acá los perros quieren nada más perrita, ah, a disposición de lo que necesita. acá le vamos a dar lo que es a Ocapi. que esto sí, ataque ah, hasta que choque. Los giles mueren, gira, así que ustedes acoten. Tirando bala loca, pero no le ponen nombre. Andamos al garete y ustedes andan al trote. No se equivoquen. Nosotros vamos a darle hasta que choque, mamá. Nosotros vamos a darle hasta que choque, hasta que choque. Y no me importa si tu novio está acá. Y si responde que los fierros choque. lo reina, piloteamos la checa. un Torrego, chipeada y vereta. ¿Te gusta el mambo la queta? ¿O te gusta el cruci A mí me gustaría verte cuatro en el jacuzzi. Vamos a portarnos mal, si titubeas ni cajetear, vamos a hacerlo re loco. Una corioche tomar, la estrella vas a mirar. Tengo los truquitos que te van a hacer volar. Ma. Desfilame sin panty, que la redes te pichi fraganti. Hagamos un video nosotros para tu only. Atrás tú soy una banda, pero son Renoni. En la cama quiero que hagamos alto bondi. Vamos a darle ataque choque, mamá, ataque choque. ataque choque, mamá, ataque choque. ataque choque, mamá, ataque choque. ataque choque, mamá, ataque choque. Vamos a darle choque, mamá, ataque choque. ataque choque, mamá, ataque choque. ataque choque, mamá, ataque choque. ataque mamá, ataque choque. Gonzalo Nahuel, de Villa Argentina, lo bajo la quina, papá. chipa caramelo y sonrisa. Locura Mix. Locura Mix. Alta clan de compañero.